Calimetal. Com vam prometre la setmana passada, sí? portem a l'únic grup internacional de llegendes del rock. Què són? Que són els Corpiclani. I a part, com també vam dir, Tenim convidat. un convidat especial. Hola, què tal? All right! Doncs ja estem al Calimet al 99, últim Calimet de la temporada. Oh, quina pena, no? Pena per què? Home, perquè ens han... Bueno, ens anem de vacances, no <laughs> faria pena. Jo, jo vull vacances. I <laughs> tenim amb nosaltres el Benhard. All right. Heavy cantautor. Eso mismo, peña. Aquí estamos en Calimetal Radio Tiana. T'has perdut, ¿Qué, ¿Qué son són tantes flautes aquí que estan sonando, Marc? Bueno, eso es Corpiclani, ja ho hem avisat, Corpiclani. tio, que no estaves atent. Sí, hombre, tío, pero ¿qué hace el metal con flautas? ¿Qué me estás contando, bueno, pavo? És, és aquest uh, metal folclòric que ens agrada a nosaltres de Finlàndia. De Finlandia, tan lejos, escucháis música y ya llega hasta aquí. Bueno. La ponen ahí, soy aquí en Tiana. Bueno, de fet, si fossis una mica fan del nostre programa, sabries que el metal finlandès aquí sona molt. All right. Però és que el, el, el, el, el pobre està tot el dia de gira. Claro, hombre, sí. por los USA, you know. ¿Cómo va a escuchar aquí el Calimetal? metal? Bueno, bueno, per internet, calimetalcumblogspot.com. Internet wow. arriba a tot arreu. Ostres, és verdad, és verdad, que m'escriven llegues de, de Sud-àfrica <laughs> també. Eh, és que, de fet, jo, nosaltres estem conegut a través d'internet. All right, en mis vídeos i mi MySpace i el <laughs> Facebook. Claro. Claro, claro. El Facebook, claro. tio, que no pares d'acribillar. De, de, cribillar. ya, tío, és que me mola, me mola. Yo no, vaig el Facebook, jo, va, és que me meto en el Facebook i me paso las tardes muertas, Mar, tío. O sea, porque el Facebook tiene una cosa que, que es inconmensurable, me ha cambiado la vida. Sí, o sea, en el Facebook tú sabes. ahora, sea, que si ligo, que, que si ligo, tío. No es que ligue, es que no me hace falta ni ligar. Yo cojo, <laughs> agrego a 70 yeguas You know, y ahora que es verano y todas y hacen fotos. que sí, ¿no? Y te enseñan fotos ahí ligericas de ropa. Claro, no me las ¿eh? enseñan, las miro yo solo. You <laughs> know, me pongo ahí delante del ordenador, tío, y ya tengo la central lechera montada. Me paso las tardes muertas, tío. Si me han dicho que he pintado el, portátil de blanco, colega, el puto <laughs> Facebook. Es la hostia, o sea, ya no hace falta ni, ni, porno, tío, you know, me hago las pajas de memoria. <laughs> Es la hostia, tío, le, tengo un tema dedicado al Facebook, ¿quieres que te lo toque o qué? Bueno, podrían comenzar començar ah, así, no? Venga, va. Así, comencem ya veient qué han podido tufar Ben Hart. Yo, tío, yo escribo así temazos de, de mierdas que me pasan in the night, ¿sabes? Y, y todo con el mundo del metal, tío. Y si hay algo heavy en este mundo en internet, eso es el Facebook, tío, sin duda. Sin duda. Segur, ¿eh? Que trobem cosas? Sí, sí, hombre, tío, el Facebook... me cambiado la vida, tío, <laughs> ja te l'he dicho? No, no, mira. hombre, nosaltres también, eh? Desde que tenemos el Facebook eh, se escucha més gent. Hombre, Com no va? Ens escolta més gent, ens demanen cançons més gent i no deixeu de fer-ho encara que marxem de vacances, sí. sobretot. El, el, però el fet és que de moment ni cap tio ni cap tia ens ha ensenyat res. No, no, no te la tenia que ensenyar, que tienes que entrar tú en el álbum y mirar, <laughs> hombre, tienes que entrar. Universitat no sé què, facultat de farmàcia, que estan totes riquíssimes, you no. Entres ahí, te lo pones a mirar y ya es la hostia, tío, ya tienes la tarde hecha. Bueno, doncs ho, ho, ho posarem en pràctica. Claro que sí, hombre, Vinga, yo va. lo recomiendo. Mira, mira. que qué temazo. A a ver, cosa más épica más salido aquí. Metal estaba por vosotros. Yo que pensaba que era algo de internet, por tener mil amigos en el MySpace, por colgar vídeos de mis shows en USA. Y ahora me entero que eso no sirve de nada, que el MySpace no lo usa ni un neandertal. Dicen que el Facebook le pega mil patas. Agua, agua. He sucumbido. Agua, agua. Al cara libro. Facebook mola más que MySpace. Facebook mola más que MySpace. Agotes de personalidad. Soy comer poca junta, soy MA. paso todo el día haciéndome fan de grupos de señoras y mil cosas más, buscando yeguas para poderlas agregar. Agua, agua. Y ver sus fotos. Agua, agua. Y tocar un poco. Facebook mola más que MySpace. Facebook mola más que MySpace. Casi mola más que el foie más que MySpace. Facebook mola más que MySpace. Facebook mola más que MySpace. Facebook mola más que MySpace. Cambio de estado hasta pamear. Me gusta todo y hago mucho spam. Hago eventos de mis shows y cuelgo en celebrities de Axel la peña como el Mark de Calimetal me dice, Benjar, qué pesado estás. Benjar, el rey del spam, así con voz de Ildivo. Benjar, para un poco ya pesado. Benjar, mi vicio está rebosa. mola más que MySpace. Yeah! Molt bé, no? Molt bé! S'ha molat no el temazo in the highest. M'ha molat, m'ha molat. M'ha quedat clar el missatge. El missatge sí. m'ha quedat molt clar. Sí, jo també ho pensava, eh, sí. que quan eh, vam fer el MySpace del Calimet el va ser per què l'estem fent? Pa què? Pa, de fet, pa, pa des que vam fer el Facebook, el MySpace que l'ha passat? Que està muerto. ¡Está morido! Oh, Porque me mola más el Facebook, you know, tío, <laughs> fácil. Per cert, una referència que has fet al foie gras. Què passa amb el foie gras? Tío, tío, el foie gras, pavo. Tú que eres tan heavy deberías saberlo, Tron. El foie gras para mí es la ley, pavo. O sea, yo sin foie gras no puedo vivir. O sea, tú sabes que en la vida del heavy hay cosas que tienen una prioridad máxima. You know, tío. Y, al el foie gras es una de ellas. Hombre, en mi vida sí, yo no sé en la tuya, tío, pero o sea, el metal es importante, sin duda. Las yeguas y meterla en caliente también es algo muy importante. Pero el foie gras está por encima, tío. Sin foie gras no puedes hacer ninguna de las otras dos cosas, you know, tío. O sea, yo me levanto por la mañana y veo una puta lata de foie gras, un cerdo triturado dentro, dentro de una lata de metal, tío. O sea, acá hay más heavy que eso. Te comes un bocata de eso in the morning, tío, ahí con todos los tropezonacos en la boca, you know. Ya tienes energía para todo el <laughs> día. La el, al el de foie gras ha de ser més ample que el pa. Siempre, tío. O sea, e-, es... Pero però no lo havies antes, Vull dir, és Sí, además, si, y si te pones tonto, tío, no hace falta ni que lo desenvuelvas de la lata. You know, te ponen la lata entera ahí con el pan ahí de metal. <laughs> ¿Sabes, pavo? Y además con el foie gras puedes experimentar en esta vida. Pero eh, la, mía pregunta es… Dime. Foie gras normal o de alguna… Mira. Alguna cosa tan no, No, tiene que ser un foie gras, muy especial, tío Vale, perquè jo anava a dir, dic, hi han de, de fines <laughs> No, per això, per això, per això. Home, com, com millor, no? Aclarem. Foie gras... Ahí está, ¿cómo la clavas? Foie gras de magro, de cerdo, de... vale 10 céntimos, mejor que el que vale 20. You know, tío, como más crudo, ahí, como más del Lidl. Lidl, cuando quiero comer mierda voy al Lidl. You know. Tío, y además con el foie gras puedes experimentar. Yo tengo platos únicos, tío. A la, la, pizza de foie gras, tío. Oh, se da ese moldu. Sí, tío. No, pero es que Hart era un tío, tú. es All un right. Y después, tío, in the morning, tío, los putos crispies con foie gras, ¿sabes? Que con la leche con whisky está que te cagas. Pero espera, espera, espera. Crispies. Crispies, tío. ¿Cómo que Al crispies de foie gras, tío, que es la tienda del infierno, you know. Calle 666. Master, tío, los pides por internet. <laughs> claro, y, ese es el breakfast de Benjas. Hostia, creepymetal.com, you know. Con H intercalada. ¿Aún? Entre la S y la Y. Vale, de Crispies. De Crispies. H aspirada. Claro, con foie gras. Con foie y en Navidad, mi madre está enamorada de esto, tío. O sea, en Navidad, las neulas de foie gras, pavo. <laughs> Mira, Mira, l'any passat nosaltres dèiem, oh, neules rellenes de xocolate o rellenas de turrón. Pa què? Si les pots De rellenar de foie gras. No, no, no, no. Mar, tío, tengo un himno al Fagrás. També. Te lo va a cantar. <laughs> Joder. Fa- Fas himne de tot. Tengo himno de tot. De tot lo que me mola, you know, tengo himnazos. Llavors, de, de llegües, también tiene. Pero es que de yeguas tengo. Todas las canciones van de yeguas, ya, <laughs> directamente. Bueno, <laughs> directamente. ¿Pero alguna especial para ellas? De, tengo un par de romances con yeguas ahí, de, de ah. cosas que me han pasado, historias Ay, de amor. Co cosas de este, monas, cosas monas. Amor del glande. Bueno, pero ahora. <laughs> Ay, no, ay, no. Del glande, però... de la serpiente del sol. A, abans de, de... Mira, m'ha agradat aquesta comparativa. No, l'havia sentit mai. Del calipa de carne. Mira. anem a escoltar primer la, de, la del Vamos, vamos a por ella. Perquè mira, el va, Venga. Esta es de, de las primeras que hice. Es así, es movidita. De hecho, podéis cantarla conmigo si Venga, Aquí Venga, vamos. Venga, Estoy en mi cueva escuchando a los Kiss desde el Valhalla soy mis Estoy sin fuerzas ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan, oye, pan, pan, pan. Con la cuchara voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el foie gras con tanto está y cuesta de madre. Yo amo el foie gras, es la hostia y un manjar. Oye, Mar, dime qué haces con esas peras. ¿Peras con foie Solo y No la puedo cerrar, más fuerte y apretar. No te voy a molestar, oye, tar, tar, tar. Con la cuchara voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el foie gras, con pan y cuesta de madre. Venga, yo amo el foie es la hostia y un manjar y yo amo el foie gras. Con pan tostado y cuesta de madre y yo amo el foie gras. Que es la hostia y un mar. Yeah. Mira, ara m'ha vingut a gust un entrepà. ¡Claro, hombre! Esa es la actitud. Y todos los que te están escuchando, seguro que también, van a ir corriendo al Open Core más cercano. Pero no, el Open Core es muy caro, el foie sí, No, seguro que es al Mercadona de un que está putén. Seguro. En el... Una, una llauna una de 400 grams, nen. ¿Eso, ¿Eso qué? ¿Por menos de un euro? ¿Eso qué? Está bien. No, no, bueno... A gramos no tengo yo ni para la sopa, yo no. <laughs> No, bueno, pero es para començar. para no, per, per perquè, claro. yo jo suposo que s'ha d'anar acostumant l'estómac. Claro, hombre, tío. Claro, y si comencem yo amb, una llauna de dos kilos… quilos... acostumbrar el estómago, dice, madre Dios, tío. Tú, o sea, yo que me alimento de foie ¿Tú sabes los truñacos que pego, pavo? Que se hablan foie gras. No, tío, o sea, parecen bichisuas, más bien, tío, o gotelés la venda con tu miris. De hecho, la sea... Um, claro, tío, en mi día a día el, tema del fuagras y, de yo cagar, o sea, es, es muy importante. O sea, yo por la tarde cuando meriendo mis ocho bocadillos de fuagras, tío, voy al váter y me estoy ahí mis dos horacas echando ahí el hijo. ¿Sabes, tío? Está bello. Y no sé si os pasa, pero yo cuando voy al váter, o sea, mi esfínter anal yo creo que está conectado con mi esfínter mental. Porque yo abro el culo y me pongo a pensar, tío. O sea, es sentarme en el batter y ideas, ideacas. Pero unas ideacas... ¿Y le has hecho un himno? No, no. Ah, no. Hay muchas canciones que van de las ideacas que tengo en el váter mientras truñer. Segur, segur. Eh, sí. Ah. Luego, os canto alguna, tranquilo. Y a, eh, en, ens vas voler algún tema, ¿no?, para escuchar Sí, sí. Yo os quería proponer aquí, por ejemplo, un tema que es muy importante para mí, para mi carrera, que yo canto muchas veces on live in my show, you know, que se llama sí, sí, Metal. You know, you know, Mark. sí. Canto este temarcio del sobrino del diablo. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tema yo se lo pedí al sobrino del diablo que me lo compusiera a mí. You know. Porque cuando yo estaba de gira por los USA, estaba ahí teloneando a grandes bandas como Iron Maiden o los Metallica o los Satanases de los Huevos de Plástico Project, todas estas bandas bestiales de los USA. Me añoraba yo de mi vida del instituto, tío. Y me acordaba de una yeguaca que me quería cepillar, que era muy pija, era muy pija, pero tenía unas tetas pavo, Mark, que eso no eran tetas, tío, eso era un empate en una carrera de cepelines, colega. Y <laughs> era bestial, Tron! Yo estaba enamorada de de Raquel. Sí, pero no de Raquel. Bueno, eh, ah. lo, que había delante, <laughs> you de las dos razones. Ah, de su pechonalidad. De lo que se veía, de lo que se veía, a simple vista. Sí, sí, así a, grosso modo. Ahí, ahí está. Nunca mejor dicho. Sobre todo a grosso. A grosísimo. Ya ves, tío, tenía un pezonaco y una rodaja chopete eso. Bueno, da igual. El caso es que le dije, Sobriner, tío, en esa época, me tienes que escribir una canción que relate el amor que siento yo por Raquel. You Know. Y el sobrino me hizo esta pedazo de canción dedicada a Raquel, mi yegua de entonces, y la grabó y fue la hostia heavy metal y siempre la canto yo en directo, tío, este temazo del sobrino, que es un papi para mí. O sea que si la escuchamos, tío, me pondré palot. Pues ponte palot. Me pongo palot. he vivido en Vallecas, allí todos me conocen como Javi Metal. Era el año ochenta y pico y yo era un quinceañero. En el Insti conocí el amor verdadero. Se llamaba Raquel, era guapa, inteligente. Yo llamaba su atención con mi actitud rebelde. Nos hicimos amigos y al fin el infancia hablábamos de música, nos llevábamos muy bien, pero un día que robábamos tintas en el corte inglés, me llevé una gran sorpresa, se pilló una de los hombres fe. Pase que tus padres sean fachas, Pase que me lleves a seis costa pero lo que no te puedo tolerar de ningún modo es que seas una pija y no te gusta el rock. por mis greñas, no entendían mi pasión por Van Halen o Motorhead. Muchos ni siquiera me dirigían la palabra hasta que Still Loving You triunfó en los 40 de la SER. Entonces fui el rey, me harté de grabar cintas con baladas de escorpión de Rainbow y White Snake, los hijos de se compraban chapas y mi nuevo estatus me hizo recuperar a Raquel. Pero yendo de colonias la volvimos a tener. En el Goldman le pillé una cinta de Miguel Bosé. Pase que tus padres sean fachas. Pase que me lleves seis a todos pero lo que no te puedo tolerar de ningún modo es que seas una fija y no te gusta el rock. que por ahí dicen que no son nada. Yo soy corrector de estilo y Raquel es funcionaria. No sé si te lo he dicho, nos casamos hace un tiempo, aunque yo hubiera preferido ser pareja de hecho. Me corté la melena y llevo un paño en los pirata que me hace modernillo y me tapa la calva. Raquel es neo hippie fan del cine independiente. A mí me gustan los hermanos Cohen, pero no tanto el Julio Medem. Nunca hablamos de música, ya no me quiero ofender. Si me entero que en secreto compra discos de Luis Miguel. Hart, si us plau, uh, eh, tranquil·litza't una mica que la taula fa pendent. Tron, es que me acordat de, de, lo, <laughs> de los cepelines de Raquel. És que m'està fent posta aquí. Estic per anar-me'n amb tu a l'altra banda de la peixera i deixar-lo aquí sol. Que no, que a <laughs> ti te dejo en paz, hombre. <laughs> Pero es que hay aquí unos techos, tío, que hacen así <laughs> también como bomba, you know, y me, estoy acordando de... Estaba lleno de pezoncillos de la Raquel, ¿sabes? y <laughs> con pinta al de shows y cosas así. Pinta Weiser, tío. O sea, de hecho, la semana que viene, el lunes mismo, estoy en el Astrolabi, que ahí toco cada mes y siempre es un festival porque toco así a pelo, you know. Toco <laughs> Pero tapas amb la guitarra. Sí, hombre, ah. en bolas no toco, ah. toco en bolas en, my house, en el camerino, yo no, para las Jewer. <laughs> No, toco... Después fa concerts privats, eh? Después del gran concierto fa concertets privats. All right. Ai. All right. Però fa més de privats que de, per, pel públic. La verdad es que sí. <laughs> ¿Para qué, ¿Para qué nos vamos a engañar, Mar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues sí, toco ahí a las 10 de la noche el Lunar y es así sin micro y sin nada y es así muy íntimo y siempre hay alguna yeguaca y es guay, es guay. Y el jueves inaugura un bar, tío, en Reus. Un bar que se llama El Gato Negro, in, the town. Que es un, bar así que han abierto a la nueva y van a poner rock y tal. dijeron, Benjar, tío, vete a inaugurarlo. Y yo me voy para allá. O sea que pinta guay. Eso, es la semana que viene. Y ya la otra, tengo tres bolos seguidos, tío, que madre de Dios va a acabar hecho mierder. El jueves 29 que estoy en San Andreu o San Adrián, no sé cómo se llama el barrio ese, creo que es San Adrián. San Adrià en un bar que se llama La Alternativa. que es un bar también súper guapo que toca el sobrino y toca hasta y tal. Y creo que toca ahí a las 9 o 9 y algo. Podéis entrar en myspace.com barra Autor, que ahí lo tenéis todo. Y si no al Facebook, seguro que también... También, con el spam. Con el spam este que fa, <laughs> Y el a cosas, seguro. Y el viernes, tío, estoy de Master of Ceremonies, cágate. Estoy de Master of Ceremonies del primer festival Vilaseca Rock, que actúan Enrique Espera, Maneras de Vivir, que es una banda tributo de leño, y Bon Scott Band, que esto los conoceréis, que es la banda tributo a CDC. Y yo por medio, tío. Y yo por medio haciendo el primal, <laughs> presentando a los grupos, haciendo el monger plaster, you know, in the night ahí. Pero tocarás algo. Claro, hombre, te marcio. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la ya, no? Claro, mientras montan, yo ya, ya, ya, El viernes 30 en ya. Y el sábado ya acabo, ya que me estoy poniendo muy pesado. ya, no, ya, no, ya, el sábado... cosas al Facebook. Claro. Aquí no, aquí, da igual. Aquí, he El sábado me estreno en la selva del Camp, que es un pueblo que está así cerca de Reus, en un bar que se llama Plus and Rock. Así a media tarde a las 8 daré un chowser. Y para la peña de Barcelona, eh, el jueves 12 de agosto creo que es, estoy en el Valhalla One More Time, tío. el Valhalla es el templo del metal del centro de Barcelona y ahí siempre mola. Ahí la última vez que fui me tiraron siete tampones, tío y además de verdad, te lo juro. Y las yewers, las muy guarras, porque yo siempre lo pido, yo siempre digo, troncas, yo no quiero bragas. Yo quiero tampax y compresas, que es como más íntimo. Es más íntimo. Es más, más íntimo imposible. Sí, exacto. es más del buen rollo, you know. Y las tías me la mojaron los tampones en sangría para que parecieran usados, you know. Pero yo los lamí y dije, no, <laughs> esto no es el enemigo comunista. Esto es sangría. Bueno. Por eso shows tengo, tío, nada, en dos semanas, o sea que estoy a full, you know. ¿Y vacances? Yo no, ¿para qué? No. Me, fui, me fui a grabar un videoclip, tío. Sí, sí algo, algo, algo, he vist. algo hem vist pel, pel Facebook. Vaig veure unes foticos ahí, in the river. Sí, Manhattan in the river. No, in, in the lake. <laughs> in the lake, lake era. Ai, semblava un river. Mira com a Finlàndia, veus? Era veus com ja tens alguna Finlandès, on està, tio? Això està Eso cap a dalt. Arriba, per arriba, per arriba, no? Molt... Però passau Vic, no? Lo menos? Ah, sí. Ah, una mica més. Un poco mm. más. Mm. Re, però, eh... Nah. Una miqueta, nah, un paseo. Pues allá hay muchos llacs, veus? Ya, ya agafas similitudes. Claro, seguro. Hombre, a ver, ahí Finlandia se me suenan algunos grupos de estos que chillan y tal, que tienen el rollo de streamer, ¿no? Que hacen guturales y estas movidas, ¿no? Bueno, ya da todo. Hi ha de tot allà dalt. Ahí peña pintar i que capten sí, això... com si tuvieran un garbanzo ahí en la garganta. No. no? Mira, vols escoltar uns de Finlàndia? Ponme, ponmelos, los tio. Posem alguna cosa? Claro, Vinga, va. Anem a escoltar The 69 Nice. Hombre! Ah, perquè sobre el número t'agrada, eh? Estos tenen una pinta. I a més és un senyor que també té una veu, no, no té un cigró dintre la gola, com diu ell, però té una veu curiosa. Los 69 ojales, tío, de puta madre. <laughs> doncs anem a escoltar aquest, Back in Blood. A mare. la Blood que li falten als tampons que et tiren a tu. Ahí estamos. Si és que està, tot, ja està tot, ja està tot. Anda, grau. must ¿qué te han parecido los 69 ojales? Hostia, me ha parecido que el pavo este cantaba un poco impostando en la rodilla, you know, ahí grave, grave. Sí, sí. No, eso que de ella que estaba impunente que te uh, que según la noche, de estas que estás a mejor un poco despistado, mejor te pones palo, y no sabes por qué. <laughs> Ahí, ¿sabes? <laughs> you know. No, no, vamos, tío, tíos lo fan bien Pues sí, tío, pues sí. Pero tú también... Eh, yo te quería explicar uno de... Em explicar? Uno de estos truños que tuve, tío, para demostrar que, que, que es verdad. Que yo cuando <laughs> cago, tío, me pongo a pensar, pavo, es que me está entrando ahora, you know, el truñer de después de cenar... Don, Rancara, encara queda más de 20 minutos eh? para, eh? para acabar la primera hora. Sí, pues... <laughs> no pasa nada, yo tengo el aguante ahí tengo el esfínter ya entrenado. Pero es que esto lo tengo que contar, tío, porque estoy seguro que, vais a estar muy de acuerdo conmigo. va. O sea, yo estaba en el váter truñando y thinking about y pensé, pero qué afortunados que fuimos la gente de nuestra generación, Peña. O sea, realmente yo sé por qué estamos tan grillados todos, que siempre dicen, oh, juventud, la juventud. Tío, o sea, no Sí, pero estén todos bastante bojos, pero sanamente. Sanamente, por supuesto. Ah. Muy, mucho foie gras y mucho calimocho, Pero sanamente. Sanamente. Ah. Vale, vale, pero espérate un segon. dímelo De, la nuestra generación no saben de quién era O generación Yo de la misma que tú <laughs> bueno, pero es que en my wendy aquí. ¿El qué? La generación de las bueno, me van a entender cuando hable de, lo que voy a hablar, porque seguro que coincidimos todos. Sí, sí, hombre. había, una cosa que yo era eh, después pensando he flipado. O sea, ¿cómo podía ser que programaban, que programaran lo que programaban los mediodías en la tele, después del cole. O sea, ¿tú te acuerdas, Mark y Arianna, que cuando volvíamos del cole, ahí al mediodía, las series que ponían en la tele en el canal 33? O sea, eso hoy en día no podría ser. Porque esas series eran muy bestias, tío. O sea, estoy hablando sin lugar a dudas de una serie en concreto que se llama Bola de Drag. ¿Eh? Nos ja hemos... estem amb el bola de drac. Nos hemos criado con bola de drac o no? Vaya. sí. evidentment. Jo sóc més el Doctor Slump per això, eh? Bueno, Doctor Slump també, també deja la <laughs> déjala ahí, perquè ja, les gachans seran super heavies. unos bichos de color verde pequeños que decían todo el día cupi, cupi, cupi, pero comían metal. <laughs> Exacto, you know, <laughs> es verdad. You know. Y echaban rayos por las antenas. Anda que no, e-, eran tope de metal. Pues claro, tío, tú ves esas series con 4 o 5 años y flipas. O sea, todo eso se te queda en la retina después normal que hagamos lo que hacemos, tío. Ya ves, claro, en el, Bola de Drac y al Doctor Slum había había un personaje que era casi casi igual. perquè el Follet Tortuga i el Doctor Slum tenien la mateixa obsessió, les calcetes de maduixa de qui fos. Se parecían, sí, sí. se parecían Las calcetas de qui sigui, o sigui, és lo mismo. Cerraban los ojos y lo veías ahí, sí, sí. És lo mismo, no m'ha arrugado bueno, és que de, tal, de, de fet bueno. van fer un episodi conjunt. Sí. Bueno, un no, varios. Varios, varios. varios. varios que, que, que compartien escena a, a, als personatges principals de les dues sèries. No sé, esa tia... És que, que ens, van, ens van marcar. Sí, eh? sí, ja, una, una era dura, si una era dura i l'altra també juntes ja era la, la bomba. Ves, tu no t'acuerdas de lo que cenaste ayer, pero te acuerdas de eso, tío, que es una puta fricada, you know, ¿sabes? y los niños de hoy en día que ven, ven ven cosas rollo Teletubbies y su padre, tío, y nosotros con 5 años ya veíamos hostiacas todo el día ahí, i les tetes de la Bulma tot el dia, i sus bragas, i el Son Goku sí, en tío. Sí, y ahora están tots súper superprotegits, vayan el Pocoyo... L'altre dia, jo, así, poco tú, y, no. que no, y que no se peguen demasiado, que, que los Simpsons son malos, la... los Simpsons no han marcado la vida. L'altre dia claro. vaig rebre un mail Dime. Que, que, que parlava precisament d'aquestes coses, que abans veiem violència per la tele, y no, no matàvem pel carrer. I era guai! Hombre, jo yo pegaba buena tollina, jo yo no. Se <laughs> iba con mi hacha por ahí. Sí, pero, però tu... si no, no sería Benjar. Però tallaves brazos. Hombre, claro. Ah. <laughs> Alguna tetica que me molava jo. Pa casa. Pa casa. Venga. I, I també deien que jugàvem sols al carrer. Com que sols? Bueno, jugàvem al o carrer. Com penya, no? Ah, bueno, amb, amb, amb gent, però, però, ah, però, sí, però no. sí, però els papes a casa. Claro. Sí, els nens d'avui en dia ah, no surten sols al carrer no fins als 18 anys, casi, casi, ¿eh? Yo creo que es mejor que programen las series monos y mandriles como hacían antes y pongan todo eso de violencia y sexo y tal al mediodía, que es lo mejor. Vale, no que no pongan jo, estas mierdes. Però jo no sé quin concepte tindràs tu, perquè ara també uh, el, el, el Bola de Drac també s'ha fet Antena 3, per exemple. Buah. I en castellà no, no val la pena. De eso però te no tenia mateix, jo que hablar. No ah. ah. Hay dos tipos de persones en este mundo. Hay la gente como nosotros, que nos criamos viendo Bola de Drag con grandes personajes como Son Goku, Son Gohan, Fullet Tortuga. Ole. Satanás Corpetit. El Satanás eh? era impresionante. Y gente que ha tenido una infancia radicalmente distinta, criándose con bola de dragón. Porque tu, tu infancia, tu mentalidad, tus traumas infantiles cambian completamente de ver a esa peña, de ver a Trunk, a Son Songoanda, a Vegeta, I a mi el que, el que em roba el ah, cor i el que em descol·loca completament és el picolo. ¿Picolo? Quin coño és picolo? ¡Picolo! què Por me Dios. contant de primal? O, o Curilín. Curilín. I després... <laughs> A veure, el Curilín, la primera persona sense nas. I després el Kamehameha, tio. i amb els sis tío. forats al cap. Kamehameha en català i en no era Onda Vital ja. O sea, eso tiene que, tiene que doler la mitad. Solo por el nombre. You know, vamos, no puede ser tan fuerte. Onda mitad ya, tiene que ser un truñer. Pero yo tuve problemas con bola de drake, eh, tío. A mí yo lo vi de demasiado pequeño. Porque yo me fui un día a clase de religión, tío. Y me dijo la profe, Mini Benjar, ¿qué es para ti Dios? Le dije, pa mí Dios es un bicho de color verde que viene del planeta <laughs> Name, que tiene un negro al lado y ve encima de toda una torre. <laughs> y me encastó un ostión, que me acuerdo. Es Normal. pero, pero tú lo vas a aguantar, ¿Al el ostión. Claro que lo aguanté, como un heavy ahí, más duro que el viento, yo no. Ah, que sí. Ah, hombre. Pues sí, tío, Bola de Drag tiene estas movidas ahí. Pero el otro día, eh, ya cuando estaba acabando el Truñer, pensé, hostia, Benjar, tío. Tú que no haces nanto el puto día. Tú que estás todo el día tirado, pavo, ¿por qué no haces algo de provecho y te vas a buscar las pilotas del drag, tío? ¿Y vas nada? No, <laughs> porque pensé. primero, que seguro que están muy esparcidas. Y después pensé. Vamos, pero si carreras que pagaban Tío, pero a que, y sus amigos, tela. Que es cansado correr, que es eh, cansado. que, yo no hago el teletransporte ese en your, sky, no me acuerdo cómo se llamaba. <laughs> y las, capsuletas aquellas que tenían, que traían, que de todo, La la de las capsulitas. Eso no eran cápsulas, eso se lo metían y veían la casa luego, you know. <laughs> Igual que la chichi, la chichi... ¿eh? Ya Que ya ya que con el nombre, o sea, tú con 5 años ves una serie que la personaje principal femenina se llama la una chichi y la otra Bulma. Y claro, llegas al cole, ¡ah, mil la chichi, mira mil la Bulma! Y la profe flipa. La chichi con 5 años ya tenía una hacha clavada en la cabeza, ¿os acordáis o no? Sí. Tú ves eso de pequeño y ya, hostia, flipas. Y además, yo no me creo que fuera hija del gigante ese enorme. No, porque era muy grande. Era muy grande, entonces no podía ser que ese hombre entrara el troncho en ningún coño. Yo estoy convencido que la chichi era una ladilla que le salió un día y le puso nombre. Bueno, tiene otra explicación. Y la alimentó. Y la alimentó. Como un pollito cualquiera que tiene uno. Bueno, hablando de chichis y de churris y de yeguas que le molan a este hombre, et dedico una cançó. Vinga, dedícame la tronca. Et dedicaré una cançó d'una xurri que posem aquí moltes vegades. La xurri me la que... vas a traer o no? Que diuen que ara t'ensenyo una fotico, si sí, això eso ja parlem amb ella. Uh, vull escoltar una cançó de Hallstorm que es diu Dirty Work. ¿Qué te ha parecido la churri? Hombre, Tron, si pega estos gritacos cuando te la montas, vaya, me está poniendo aquí cerdísimo, tío. Lo siento, pavo, pero vas a tener que insonorizar el estudio otra vez porque te he puesto una capa de más, ¿sabes? Bueno, ya va a ver, porque insonorizado tampoco está, eh, está bien, está bien. Ya va bien, ya va ver. Oye, Tron, que me va a poner pesado con lo de bola de drag, tío, porque tengo un tema. Tengo un tema. ¡Hombre! tengo un tema. Si, te va va marcar de la manera que va va marcar, no dudaba que tinguessis un himno. Al final, no, no, no es un himno. Al final del truño pensé que no iba a ir a buscarlas, primero porque seguro que están muy lejos, y segundo porque es que no sabría qué pedir, tío. Porque hay tantas cosas que le pediría yo al Dragcherón. Y ¿Con, qué? Ahora lo escucharás, con el tema te enterarás. Ah, con el tema de todo. ¿no? Sí, sí. Venga, va. Mira, empezaba con un punte así el tema. quiero copón, las pelotas del dragón no son comida china ni movidas zen. Son mi obsesión, las pelotas del dragón. Se me pone de cemento solo con pensar que puedo pedir lo que me salga de ahí, que el dragón me convertirá en el rey del metal de todos los discos, de los Judas Priest, de Manowar, de Camela, de Lordi, de los Kiss. Un best of de Ava y otro, y otro de Amaral. Alright, alright, alright, alright. Pediré un millón de groupies y una mina de foie gras. Pediré que la melena me llegue hasta lo high y de mascota tener al Lady de Iron Maiden. Que el metal sea religión que se reúnan Pantera y Santraid, que las discos solo pinchen rock y en vez de agua sirvan cerveza a presión. Yeah. Dame Jacobón, las pelotas del dragón parecen bolas chinas esas palmejillón. Molan un cojón, las pelotas del dragón se me pone como un dolmen solo con pensar que puedo pedir lo que me salga de ahí que el dragón me convertirá en el rey del mea. Yeah. ¡Au! Me ha molado, ¿eh? Me ha molado. El rollito de las peloticas ¡Ay! del Dragon. No, no, esta vez, esta vez, esta vez. No, m'ha agradat que anomenessis a l'Ordi. Lordi. No, ma, perquè... son perquè... són enormèrrimo, hosti. Este. que no podía faltar era la mina de foie gras. Mina de foie gras, que M'ha llegat, Las groupies, you know, tío, pero es que aún, aún, aún hizo otro tema de bola de drag más, <laughs> tiene una segunda parte. Porque también hay que tener en cuenta que todo lo que hemos dicho antes, tío, o sea, yo con 5 años veo una serie con 5, con 6, con 7, donde todo el rato hablan de chichi, de Bulma, de pilotas, y tal. Te pones palo sin querer, tío. O sea, estás ahí en el mediodía. se, el... checa y no sabes bien qué es. Claro, y tú, ¿y qué esto aquí? Claro, tío, es que. yo descubrí las pajas con Chichi y Bulma, tío. O sea, yo me ponía delante de la tele y. Vaya, venía mi madre y decía, ¿qué has puesto el plus? ¿Que está todo codificado? Yo, no, mamá, no. no. Le he manchado. <laughs> ¿Sabes? Le he manchado y se ha quedado así. Sí, tío, y hice una canción también pensando en el día en que yo me pegara un trío con Chichi y Bulma es un mm. temazo también. Y bueno, es un tema así más erótico, más guay. You know, me pongo palo solo de pensar de tocarlo, <laughs> ¿sabes? y va de eso, de, cómo me follaría yo a Chichi y a Bulma. Ah, toca'l, però controla't. <laughs> vale, vale? O sigui, tú el vols tocar y ho sabem. Perquè tens I volem que el ah. toquis. Y volem que el toquis. pero no et toquis. No, me no, home, no, no voy a tocar yo aquí, tío. Después lo que vulguis. No, llego, o sea... Eh, no, no, me llego a la suela del zapato, que es donde está ahora mismo enrollado, <laughs> ¿sabes? O sea, ahora mismo no. Bueno, no, tranquilo, yo te ya... si vols. A la media parte va al lavabo y los dejo ahí reventados. Y los mozo, a permatozoides. Mira, esto es algo así como... Tonight, tonight voy a triunfar ya verás, na na na. Chichibulma, me han invitado a digo cenar. Alright, alright, un poco de foie y un menage a trois, na na na. Son benjartos dejar a reventar. Sí, mi rojo bastón alargaré. Preparad los ojais ser el puto amo del hentai. Con Chichi Bulma y mi trunk nos vamos a pegar una fiesta que hasta Namek nos oirá. Con Chichi Bulma y mi cuando se lo cuente al Fuye Tortuga le darán chung roses que el monstre veu. Con Chichi Bulma i mi tranc, llevo el troncho hecho un super saiyan. Así que va, pam, pam, pam, pam, pam, bam, chupa, chupa, chupa, chupa. M'encurioseix molt com és un tronc superguerrer. Com és? Un... Un, un tranc superguerrer. Un tranc superguerrer. <laughs> Mi trunk el superguerrer, Eso. madre Dios. Se vuelve Rubier, you know? Y cuando se pone en tercera me llega la melena en los tobillos, pavo. Això és el que t'anava a preguntar. Sí, se pone ahí. S'allarga també sí, allarga, la pelambrera, no? Allarga pastó. Allarga pastó, <laughs> que nos vamos pal núvol quinto, you know? no, no, doncs és, és curiós, eh, tot això de, de volar a eh? Sí, sí tío, sí, yo le he estado dando muchas vueltas a lo largo de mis truños hasta que han salido estos dos temas. De hecho, estoy pensando en hacer una ópera rock de <laughs> ah, bola de drag bacardística. Home, <laughs> ah, estaria... Oh, podria estar bé, eh, podria estar bé. Eh, podria ser una mierda, <laughs> també. Home, no, d'una merda és d'on sortiria. Claro, ah. sin duda, por eso ya le llevaría todo ligado. Per la teva inspiració. Claro, hombre. Uh, I, bueno, ens has comentat projectes futurs de les properes setmanes. All right. I, i fer un disc, no t'ho has plantejat? Pues la verdad, Troner, es que, que, hacer un disco tiene que ser un poco cansado, <laughs> ¿sabes lo que te digo? O sea, yo es que soy muy perro, pavo. Bueno, pero ve que tan vas aquí y allá a tocar. casa. claro, porque sé que hi bueno, mira, tu es fácil. Dímelo. Ya comences álbum debut, disco en directo. Claro, eso no estaría mal, eso no estaría mal, sí, sí, no estaría mal, porque ahí no tendría que currar demasiado, ¿no? Claro, o ya que vas a trabajar... Entonces ya mates. Ya estaría. Sí, eso, eso no estaba al pensado, pero es que hacer un disco y es que soy muy perro, tío. O sea, yo si te has fijado. Benjar de Live. Es que ninguna de las canciones que toco son mías, tío. Porque es mucho más fácil cogerla de otra y cambiarle la letra. Es que tardo mucho menos, ¿sabes? Bueno, pero para los colegas. que repos que sí, para para per, per, no siga només a la, la, teta de la claro. noia firmas o algo, sino que... Tengan algo más, ¿no? Son Something Claro, hombre, pues sí, pues no está mal pensado. Bueno, de hecho, quien me quiera ver haciendo el primal, en YouTube hay muchos vídeos míos también, ¿eh? Una vez que fui a TV Reus y estas cosas, si buscáis Benjar en YouTube, allí encontraréis. at et Small, no?, Por Hombre, sí, sí, porque por ahí tengo muchas yeguas que me, que me aman. <laughs> ¿sabes? Tengo polvos pendientes, you know. No. Sí, bastante, bastante por ahí. Bueno, por ahí ara, mola. ara que baixaràs la setmana que ve... Sí, ara eh, me, me nutriré. Et, et poses al dia, no? Partiré mi semilla <laughs> por ahí, sí. Sí, sí, sí. Uh, anem acabant aquesta primera hora. All right. I ho farem amb un clàssic. No sé tu què tal et eh, pinten els ACDC. Bé, ACDC, tio, ACDC són la puta hòstia, pavo. Yo ¿Sí? tengo, tengo una cover de també. también. Bueno, una però, versió naca, però, però si, ara si no, vas a escuchar una sí, original, no? no? Sí, sí, però no, ja abans, ja. abans deixa'ns posar la, la, la nostra capçalera. Va. El clàssic de la setmana. Ah, aquesta, bonico, música, eh? aquesta música t'agrada? Un poco así de, de festival, ¿no? Me de pillar una birra y Bueno, me un trago. Bueno, més que festival, yo diría concert de Nadal, no? Una miqueta, también. Hostia, ya eh, hacía yo que me sonaba también algo. Ah, eh, sí, eh. concierto de, de Krimmar. Tengo un villancico. <laughs> Bueno, amb la calor que, está pena fent aquests dies... Tengo de todo amb, la, amb la calor que està fent aquests dies, no sé Hace que no lo toco que... <laughs> Madre Dios. ¿Desde el Nadal? Claro, normal. Pero siempre se acaba alguien del público a hacer... racarraca una botella de nit del mono. Eh, era, era molt divertit, era molt guai. Bueno, doncs anem acabant aquesta primera hora i ho ah, farem, no? com dèiem, amb aquests australians. All right que ens diuen que el rock and roll ain't, no, ain't noise pollution. Això què? Que no és ruido, el rock and roll. ¿Qué és, entonces? És ah, música. Ah, ah claro, sí. És música para sí. los dioses. Claro, es verdad. Perquè no tu, tu, tu no fas soroll, Benjar. No? No. Ah. No, home, no. Tu fas Hòstia. música, no? Sí? La música no es lo que se hace en el conservatorio, <laughs> pavo. Bueno. El conservatorio era más boya, que me limpien la flauta. Eh! <laughs> you know. <laughs> Bueno, eh, es pot tocar molts instruments allà, eh? Sí? Sí, la zambomba també. El mío es estrella. Ah, ah ahí estamos. Doncs anem acabant eh, amb aquest tema. I anem nosaltres... a fer un descansito. Sí, Benhart, estaràs a la segona hora. All right, pues no sé, tío, ya veré, porque tengo unos compromises y tal. A mejor me paso un ratico. Bueno, si marxes tu, portarem a un altre. Això no hi ha problema. Ah, pues ja está. Pues me lo pienso, vale? Vinga, fins ara. Vinga.